wan nubuwata bi Muhammadin nabiyhi sallallahu alayhi wasallam kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawa ame ufunga ujumbe na utume na uonyaji kwa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ambaye ni nabii wake fajaalahu akhira almursalin Allah akamjalia na kumfanya mtume Muhammad sala na salamu ziwe juu yake kuwa ni wa mwisho wa, wa mitume bashiran wa nadhira mwenye kutoa bishara njema kwa wacha Mungu na mwenye kuwaonya watu waasi na waovu wadaian ila Allah biiznihi wa sirajan munira na mlinganiaji kuwaita watu wamwelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwa idhini yake Allah na mtume huyu Muhammad ni taa linaloangaza hii ndiyo ilikuwa uh, anwani ya darasa letu lililotangulia na Sheikh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah akaleta ayat na ahadith zinazothibitisha jambo hilo miongoni mwa aya alizoleta قول الله تعالى في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كذلك قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من, قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بإذن الله بآية إلا بإذن الله وإذا جاء أمر الله قضي بالحق خسر هنالك المبطلون hii inaonyesha kwamba mitume wamekwisha pita kabla ya kutumwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na miongoni katika mitume waliotumwa na Allah kabla ya mtume kuna wale aliohadithiwa na kuna wale ambao mtume alayhi salatu wassalam hakuhadithiwa na katika hadithi ni kaulu alayhi salatu wassalam من حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فحسنه وجمله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون فجعل الناس يطوفون بذلك البناء ويقولون ما أجمله لو ضعت فيه تلك اللبنة فأنا تلك اللبنة أما darsa letu lina maudhuu inasema muhimmatu nabii sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam muhimmatu nabii sallallahu alayhi wasallam kazi za mtume alayhi salatu wassalam zile ambazo alizokuwa akizitekeleza zile ambazo alizotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kazi muhimu alizokuwa akizifanya mtume alayhi salatu wassalam qala rahimahullah ay ibn abi zaid al-qayrawani anasema Allah mrehemu wa anzala alayhi kitabahu al-hakim na Allah amekiteremsha kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabu chake kilicho simama sawasawa wa sharaha bihi dinahu alqawim na Allah kupitia mtume Muhammad sala na salamu ziwe juu yake akaisherehesha dini yake iliyosimama sawasawa iliyonyooka wahuda wahada bihi sirata almustaqim na kwa kupitia mtume sallallahu alaihi wasallam hada Allahu Allah akaongoza kwa sababu ya mtume alayhi salatu wassalam njia iliyonyooka amekiteremsha kitabu amesherehesha dini na akanyoosha akaongoza njia iliyonyooka kwa kupitia mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam huu ndio muhimma huu ndio muhimma wa mtume alayhi salatu wassalam yani ndiyo kazi muhimu alizopewa mtume alayhi salatu wasalam na Allahu subhanahu wa ta'ala asema Sheikh Ahmad Allah amrehem Ahmad ibn Yahya najmi katika sharh ai anna Allah azza wa jalla kwamba Allah mtukufu aliyetukuka hina arsala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam pale alipomtuma mtume wake Muhammad swala na salamu ziwe juu yake wa khatama bihi risalati samawiya na akafunga kupitia mtume alayhi salatu wassalam ule ujumbe unaotoka mbinguni kwamba tangu Nuh kulikuwa kuna ujumbe unaotoka mbinguni wakaja mitume wengi kama ilivyotangulia kuna ambao mtume alihadithiwa na kuna ambao hakuhadithiwa wengi lakini alipotumwa mtume Muhammad kama tulivyosoma katika darasa la mwisho ikawa ndio amefunga ule ujumbe anzala alayhi kitabahu alhakim alladhi huwa alquran Allah alikiteremsha kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabu chake kitukufu kilichokuwa na aya za sawa sawa alladhi huwa alquran ambao ni Qur'an kitabun ni kitabu ambacho la yatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfihi batil haiji mbele ya kitabu hichi eh, kutokea mbele ya kitabu hichi wala kutoka nyuma ya kitabu hichi tanzilu min hakimin hamid huu ni uteremsho kutoka kwa allah mwenye hikma na mwenye kuhimidiwa wahuwa kitabun arabiyu mubin kadhalika pia hiki ni kitabu kilichoshushwa aya zake zimekuja kwa lugha ya Kiarabu kilichokuwa wazi chenye kufahamika jama Allahu fihi akhbar man madha Allah ndani ya kitabu hichi alikusanya habari za watu umma uliotangulia wanaba ma yati na akawa ameelezea yale ndani ya kitabu hichi kaelezea Allah yale yatayokuja wadaraba fihi al-amthala na Allah akawa amepiga ndani yake mifano wabayana fihi al-harama wal-halala na Allah ndani ya kitabu hichi akabainisha halali na haramu وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من الأوامر في القرآن كالصلاة وأوقاتها وعدد ركعاتها وفرضها ونفلها وبين فيه الزكاة المفروضة وانصباءها na amekwisha bainisha mtume alayhi salatu wasalam yale ambayo yaliyofungwa katika yani yaliyofungwa ambayo hayakuwekwa wazi katika amri zilizokuja katika Qur'ani miongoni mwazo ni sala wa aqimu salata atu zakat Mtume salama akawa bainisha sala iliyoamrishwa hapo ni sala ipi na ipi na ipi na ipi na itaswaliwa namna gani wa wakatiha na kadhalika nyakati zake wa adadi rakaatiha na idadi ya rakaa zake wa fardhiha wa nafliha na faradhi katika hizo sala na sunna katika hizo sala ni mtume alayhi salatu wasalam ndio aliyobainisha yale aliyokuja mujmal katika Qur'an wabayana fihi zakata almafruḍa na mtume katika sunna zake akabainisha pia yale yaliyokuja katika Qur'ani kama vile zaka za faradhi zinatolewa vipi wansibaha na yale mafungu ya wale wenye kutoa na kupewa zaka fasunnatu sharihatun lilquran sunna ndiyo inayosherehesha Qur'an wa mubayyinatun lahu na ndiyo pia inayoibainisha hiyo Qur'an wa mufassilatun limujmalih kadhalika pia ndiyo inayo pambanua yale yaliyofungwa yale yaliyofungwa ndani ya hiyo Qur'an zile aya ambazo zimekuja zimefungwa zikafafanuliwa huwezi kutekeleza mpaka wazi uletewe ahadithi kutoka kwa mtume alayhi salatu wasallam kisherehesha wala miatawafa Allah subhanahu wa ta'ala صلى الله عليه wasallam hatta taraka أمته على mahajjatin بيضاء ليلها kanahariha na Allah hakumfisha mtume wake swala na salamu ziwe juu yake hatta taraka ummatahu mpaka alipofanya dawa iliyofanya akauacha ummati wake ala mahajjatin baydha katika uwanja mweupe lailuha kanahariha usiku wake ni kama mchana wake la yazighu anha illa halik Asi, hapotei katika uwanja huo isipokuwa yule aliyeangamia وامرهم باتباع ما جاء به في قوله تعالى na akawa ame amewaamrisha watu wafuate njia iliyonyooka kama ilivyokuja katika Qur'an kauli ya Allah inayosema anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu hakika hii ni njia yangu iliyonyooka ifuateni wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili na wala msifuate vinjia vya pembeni mkawa mtaiacha njia yake dhalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun hayo ndiyo ambayo amekuhusieni amekufaradhishieni amekulazimisheni ili muweze kuwa wacha Mungu وقال تعالى ويهديك صراطا مستقيما ويهديك صراطا مستقيما na ile akuongozeni akuongoze njia iliyo nyooka hai mtume alayhi salatu wassalam وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم na akasema Allah katika suratul Fatiha aya ya sita tuongoze njia iliyonyooka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeongoza watu katika njia iliyo iliyonyooka وقال تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم fuateni yale yaliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu wala tattabi'u min dunihi awliya wala msifuate kinyume naye Allah subhanahu wa ta'ala wapenzi mawalii ambao mtawapenda kama mnavyompenda Allah au zaidi na katika tafsiri nyingine imekuja wala tattabi'u min dunihi awliyaa bimaana msifuate kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala miungu mkaiabudu qalila ma tadhakkarun ni mara chache sana namna gani mnavyokumbuka kwamba mnakumbuka kwa uchache mno haya ambayo tunayo wakumbusha وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها kisha tumekufanya wewe Muhammad uwe juu ya sheria uwe kwenye hii sheria basi fuate hii sheria tumekufanya ewe Muhammad uwe kwenye hii sheria katika mambo basi ifuate hii sheria wala tattabi hawa alladhina la yaalamun na wala usifuate matamanio ya wale wasiojua kitu innahum lan yughnu anka min Allahi shay'a hakika si vinginevyo hao watu hawatokunufaisha kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa chochote وإن الظالمين بعضهم أولياء أو بعض والله ولي المتقين na hakika madhalim baadhi yao ni marafiki wa baadhi yao baadhi yao ni wenye kuwanusuru baadhi yao wallahu waliyul na Allah ndiyo kipenzi na mwenye kuwanusuru wacha Mungu fasiratul mustaqim huwa ad-dinu alladhi tarakna alayhi baada an bayyanahu bi aqwalihi wa af'alihi salawatullahi wa salamuhu alayhi njia iliyonyooka ndiyo dini ambayo ametuacha juu ya njia hiyo kwenye dini hiyo baada ya kutubainishia kwa maneno yake na matendo yake mtume alayhi salatu wassalam katuachia mtume salatu wassalam kwenye ametuachia dini hiyo waqala sallallahu alaihi wasallam qad taraktukum ala bayda nimekuacheni kwenye uwanda mweupe la lailuha kanahari la yazighu anha illa hali رواه ابن ابن ماجه من حديث العرباض بن سارية الصحاح الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه فالزوغان عن دينه القويم halakatun liman faala kitendo cha kuiacha dini ya sawasawa ni kuangamia kwa mtendaji wa tendo hilo naudhu billahi baada alistiqama tunajikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuteleza baada ya kusimama baada ya kuwa tume kuwa tukiwa na msimamo au kupinda baada ya kuwa tumesimama vizuri tumenyooka rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana mola wetu usizipotoshe nafsi zetu baada ya kutuongoza wa na min ladunka rahma na utupe kutoka kwako rehma innaka antal wahhab kika wewe Allah ndiyo mtoaji wa rahma ويوم القيامة يتحول الصراط المستقيم kadhalika siku ya kiyama hii njia iliyonyooka itabadilika itabadilika alladhi kana fi dunia hii ambayo iliyokuwa hapa duniani tunaoifuata itabadilika shay'an ma'nawiyan itakuwa ni kitu ambacho kina tafsirika kimaana wa yawm al-qiyama yatahawwalu siratu mustaqim alladhi kana fi dunya shay'an ma'nawiyan itabadilika hii njia iliyonyooka ambayo hapa duniani ilikuwa inatafsirika kwamba ni kitu cha kimaana kisichoonekana kama kusema idna sirata almustaqim manake ni maana sio kitu kinachoonekana kama sirata almustaqim ni kusali sala tano kwa wakati sirata almustaqim ni kufunga mwezi ramadhan kuhiji kwa mwenye uwezo kutoa zaka kuatiwa wazazi wawili kana jirani kwa wema ni sirata almustaqim kwa hiyo itabadilika ambao duniani tulikuwa tunaizingatia kwamba ni kitu cha maanawiyan wa istiqama ala alhaq ambao siratul mustaqim ni mtu kusimama kwenye haki alladhi ata bihi Allah alladhi ata bihi Allah ha kwenye haki ambayo ametuletea ame haki hiyo Allah subhanahu wa ta'ala tuifate itabadilika njia hii ila siratin mamdudin ala jisri jahannam, kuwa ni njia iliyotandikwa kwa urefu eh, juu ya lile daraja la moto wa jahannam, lile daraja ambalo litawekwa juu ya moto wa jahannam. Daraja lile itawekwa sirata mustaqim, hii ya maanawia hapa, ambayo ni istiqama ala alhaqi alladhi ata bihi llah ila sirati mamdudi na la jisri jahannam itakuwa na njia ambayo itageuka kuwa ni njia kabisa ambayo eh, hisiyan wazi asema faman istaqama ala sirati almanawi fi dunya basi yule ambaye atakayesimama sawa sawa kwenye hii njia ya maana eh njia inayotafsirika kimaana ambayo ni msimamo wa sawa sawa katika haki hapa duniani marra ala sirati almamdudi ala jisri jahannam bisihulatin wa yusrin marra atapita ala sirati juu ya hiyo njia almamdudi iliyotandazwa iliyotandazwa kwa urefu eh, kuanzia mwanzo mpaka mwisho ala jisri jahannama juu ya le daraja lililoko juu ya moto wa jahannam bisuhulatin wa yusrin kwa uwepesi kabisa kwa hiyo ukiwa na msimamo mzuri hapa duniani huko huko akhera juu ya moto wa jahannam utapita ambayo hii maarufu hii sirati ni maarufu eh wazi najua sirati maarufu ambayo asili yake anasema waman talaffata yamnatan wa yasratan wa akhadhathu bunayatu at-tariq fa innahu sayanqati'u bihi dhalika al-jisru alladhi huwa mamdudun ala matni jahannam sawa asema waman talaffata yamnatan wa yasratan na yule atakayekuwa ni mwenye kugeuka kulia yamna wayasratan na kushoto waakhadhatuhu bunayatu tariq yani bimaana mshawekewa haki hapa haki hii afu badala kufata haki ukaanza kugeuka mara kulia mara kushoto kiageuka kulia kushoto kuna vinjia pia utaona vipo yani katika haki kuna batil ambazo zinaambatana ile haki kwa hiyo ukaanza ku badala kufuata haki moja kwa moja bila kusita, ukaanza mara kulia mara kushoto. yamnatan tano wa yasratan. Kisha kwa kule kugeuka kwako kulia na kushoto akhadhatka bunayatu tariq. Vile vinjia vidogo vidogo vichochoro vinavyotokamana na ile njia kubwa. Eh? Ambapo huko kuna utelezi huko. kienda tuka vijia hivyo utakutana kwamba kama ni gari haipiti kuna mabonde kuna utelezi tairi hazizunguki واضح وبنيات الطريق المراد به عند العرب الطرق الصغار المتشعبة عن الطريق الكبيرة واضح ni zile njia ndogo zinazozaliwa kutoka kwenye njia kubwa vichochoro hivi fainahu sayanqatu bihi dhalika aljisr huyo atakatikiwa na lile daraja na atakiwa limvushe alladhi huwa mamdudu na ala matni jahannam ambao limerefushwa na kuwekwa juu katikati ya moto wa jahannam wahuwa أحد min السيف وهو ahaddu min السيف njia hiyo au daraja hilo ni jembamba kuliko upanga na ahadu hapa inakusudiwa ule ukali ile sehemu ya ukali ile ya upanga ilivyokuwa nyembamba basi njia hii nyembamba zaidi yake ambao mimi na wewe tunatakiwa tupite pale wa minkum illa wariduha hakuna yeyote miongoni mwenu sio lazima atapita taingia katika moto wa jahannam kama wasema mufassiruna aya hii ataingia katika moto wa jahannam asema wa adaqqu min shar na ni nyembamba zaidi kuliko unywele sawa eh? nyembamba zaidi kuliko unywele wazi njia hiyo ambapo imepita juu ya moto wa jahannam unatakiwa upite hapo wadaku mina mina sha'r mazlaqatun mazalla hii njia hii ni mazlaka ay mawdi'u tazalluq fihi alaqdam ni sehemu ambayo nyayo zina zitateleza ni sehemu ambayo nyayo zitapita hapo na zita zitateleza wa mazalla kadhalika ni sehemu ambayo nyayo pia itakanyaga sehemu isiyokuwa sahihi itakosea nyayo itakosea ai min zallat wazalal min alkhata nyayo itakosea baada ukanyaga sababu ni nyembamba kuliko nywele eh ni kali kuliko nini kuliko upanga ukali wa upanga kitasema itakanyaga hapa mguu uta hivyo utakwenda kushoto au kulia sehemu hiyo hiyo ndio sifa yake lakini sio hivyo tu wa alaihi kalalibe na juu yake sawa kutakuwa na nini na kalalib ambayo ni jamu kalub kalub hiya hadidatun ni chuma maatufatun alaiha ras yuallaku alaiha lahn ni chuma ambacho kinakunjwa wazi kisha juu yake kunakuwa na kichwa kile kichwa kilichokunjwa huwa watu wa buchani mfano wake wananing'iniza nyama kwenye chuma hicho kwa kile chuma kitakuwa kinavuta watu ndio kazi yake kitakuwa kina kinavuta watu kalalib takhtifu nasa kitakuwa kina nyakuwa watu alladhina lam yastaqimu alladhina lam yastaqimu watu ambao hawakusimama sawa sawa katika ile sirat almaanawi ile sirati ya kimaana ambayo ni ule msimamo katika haki hawakusimama kwenye haki duniani watulqihim fi nari jahannam na itawaweka na kuwatupa katika moto wa jahannam itawatupa na kuwaweka katika moto wa nini wa jahannam waliyadhu billah najikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala nayo hali ya kuingia katika moto wa jahannam lakini kila mmoja lazima apite kwenye njia hiyo wazi kuna watu watapita kama vile kufumba macho na kufumbua kuna watu kama upepo kuna watu watapita wanakimbia kuna watu watapita wanatembea kuna watu watapita wanatambaa Melwan. na hakuna atakayeingia peponi mpaka apite hapo hii ndio itakuwa njia ya kwenda wapi peponi na atakayeingia motoni ndio kishaingia hivyo shughuli yake kuishi atasubiri labda shafaa ya wale walioingia moto, walioingia motoni hali ya kuwa ni waumini kwa madhambi yao ambao mtume alayhi salatu wasallam atafanya uombezi huo kama tunavyoitakidi sisi ahlus sunna wal jamaa الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال hii muhaqiq ame ameleta sehemu katika hadithi hii ambayo amekuwa akieleza Sheikh Ahmad bin, bin Yahya an-Najmi rahimahullah kwamba siku ya kiyama thumma yati yuta jisr kisha litaletwa da, daraja na hapa ni wakati gani ni baada ya watu kukaa katika ile kiyama katika uwanja wa mahshar wa peponi hawajaingia peponi na wa motoni hawajaingia motoni watasimama hapo kwa muda mrefu na tumetangulia kusoma ile hadithi ya ya shafaa ambao watu watamfuata Ibrahim watamfuata Nuh eh, watamfuata Adam Nuh Ibrahim mpaka kuja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wale mitume wote watano wote watatoa uzur Musa na Isa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakubali atasema ana laha ana laha na baada ya hapo kuomba mtume eh, Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume sallama asujudu na amsabbih Allah subhanahu wa ta'ala na amsifie kwa sifa zake ambazo hajawahi kusifiwa hata hata siku moja na viumbe wake shamwambia irfa rasaka wasal tuta washfa tushaffa inua kicho chako kwamba utapewa na watakiwa tushafaa pia utaruhusiwa kufanya hivyo man dha alladhi yashfa indahu illa biidhnihi ambaye atakayepewa idhni hiyo ni mtume wake mtume, mtume wake Muhammad mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kisha baada ya hapo waruhusiwa peponi waingie peponi na motoni waingie motoni tutapita katika jisri jahannam tapita katika jisr jahannam na itakuwa ni kila mtu anasema Allahumma sallim Allahumma sallim sababu kupita hapo ni sehemu ya kufaulu faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza ukitoka ukawa umeokoka ukawa umeuacha moto na ukaingizwa katika pepo basi utakuwa umefaulu na ukiingia peponi ndio mwisho kabisa hautotoka tena lakini kwa yule atakayeingia motoni katika waumini kwa sababu madhambi yake la budda an yakhruja minha lazima atatoka na atadhibiwa kwa muda ambao Allah subhanahu wa ta'ala atataka kwa nini kwa sababu Allah anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah samehe anayemshirikisha anasamehe dhambi zingine na zote isiyokuwa shirki kwa yule ambaye atakaye taka Allah subhanahu wa ta'ala kumsamehe kul litaleta daraja fayaj'alu baina dhahri jahannam litawekwa juu ya moto wa jahannam wadih jinsi jayyid vizuri wadih litaletwa kunja miguu litaletwa daraja litawekwa juu ya moto wa jahannam kulna ya rasul Allah tutasema tukasema ewe mjumbe wa Allah wamal jisir ni nini hilo daraja kitu gani qal mtume sallallahu akawajibu madhadatun mazalla ni sehemu yenye kumyumbisha mtu na sehemu yenye kumtelezesha mtu kumfanya mtu mguu wake usikanyage sehemu sahihi sehemu yenye kumyumbisha mtu eh mahallu mail shakhs madhaba ni sehemu ambayo mtu akikanyaga na anateleza anayumba hivi au mazalla sehemu ya zalal sehemu ya mtu akikanyaga hapatii kama vile mtu ukiwa anatembea sehemu yenye utelezi ukitaka ukanyaga hapa ili uinue mguu wako ufike sehemu ile unakusudia utakuta mguu ule umeenda sehemu nyingine alaihi khatatif alaihi khatatif na khatatif ndio hii takhtifu nnas hii jamu khutafu jamu khutaf kile ki, ni wingi wa kile chombo kinacho nyakua eh? wingi wa chombo kile kinachonyakua na chombo hicho ni alhadidatul muwajja ni chombo au chuma kilichokunjwa kalkalub kama kalub kile chuma kinachoning'inizia nyama yakhtifu biha shay inavuta kupitia hicho kitu navuta kupitia hicho kitu au kuninginiza lakini hapa nachokusudiwa ni nini ni kuvuta kwa sababu ukiwa unapita katika njia yenye shida wakati huo kuna vitu ambavyo vinapishana kuvuta watu ni kupita pale kwa ni matendo yako ndio atakayokufanya uvuke kwa wepesi na uweze kupishana na kile chuma au kitu ambacho Allah amekiweka kwa ajili ya nini ya kuwaingiza watu katika moto wake wa jahannam naam صلى الله سلام afya wa hasakatun kadhalika pia kutakuwa na miba hasaka ni miti yenye miba migumu shaukatun sulbatun maarufa miti migumu maarufu yenye miba wa huwa nabatun lahu thamatun khashin ni mmea ambao una matunda yenye miba miba yataalaku biajwafi ghanam ambayo mbuzi au kondoo akipita tumboni kwake ile mida ile ile ile ile nanhi yale matunda yananing'inia kwenye tumbo lake hasakatun mu faltahatun hasakatun mufaltaha kadhalika pia miba hiyo au miti hiyo itakuwa aridha itakuwa wazi mufaltaha maana aridha itakuwa wazi imeenea sehemu zote katika njia hiyo laha shaukatun ukaifa laha shaukatun ukaifa itakuwa na shauka itakuwa na miba iliyojikunja ay munatifatun muwajja iliyojikunja ambapo pia hizi zote ni alati ambazo zitakuwa kazi yake ni kufanya wewe uingie ubakie wapi ubakie motoni pia unapita hapo wazi kwa ni njia ambayo itakuwa si nyepesi kivile na ndio maana hapa Sheikh Ahmad rahimahullah taala akawa ameifananisha njia ya watu kuifata haki kwa njia ya watu kuifata haki inafanana na hii njia ya watu kuvuka juu ya moto wa jahannam pamoja na uwembamba wake na shida ya kukanyaga kupata sehemu ya kukanyaga ili uweze kuvuka wazi kutakuwa na vitu vyenye kuweza kukuvuta wewe na kukunyakua kuingiza katika moto kadhalika hapa duniani njia ya kuifata haki ni nzito lakini pamoja na hivyo hawakosekani watu wenye kulingania watu waiache hiyo njia na kuwatoa wadhalika utakuta watu wa haki ni wachache na ni madhaifu katika sehemu yote utakuta sehemu kuna asilimia watu asilimia mia moja ya watu wa sehemu fulani basi unakuta watu waliofuata haki ni asilimia kumi au saba au nane au tano tisini na tano mpaka tisini wote wanafuata batil bado kule wanajiona wao ni wachache wanafanya kazi pia kukuvuteni nyinyi kukutoeni kwenye haki kuleteni kwenye nini kwenye batil kwa njia nyingi za uongo na kadhalika kusingizia na mfano hayo wa hakadha واضح قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء takunu binajid miti hii inapatikana katika mji wa Najid yuqalu laha saadan ha miti hii inaitwa saadan yuqalu laha saadan miti hii inaitwa saadan kadhalika miti hii inafanana na alhasak alhasak katika nihi yake mara nyingi inapatikana katika mji wa Najid ambayo Najid sasa hivi ni al al al, al, al العراق وما وراءها أو الرياض وما ما وراءها كم جوا رياضنا نيوما عراقي نسيم زنجينة كيف كتاج نجد وقت يوم تومي الله سبحانه وتعالى خاصة رأي لكم سيا شيخ عبد المحسن أسمى آه، نجد المذكور آه، في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العراق وما وراءها الوقوع كي شريش الحديث هناك يتنو قرن الشيطان حفظه الله almuminu alaiha kattaraf juu ya hiyo njia muumini atapita kama vile kukapua walbarak na kumemetuka kwa ile umeme wa radi wakarih na kama upepo wakaajawidi alkhail kadhalika pia atapita kwa kasi kama mbio za farasi mwenye mbio kali wa rukab atapita kama mtu aliyepanda kipanda fanajum musallamun aliyesalimika aliyeokoka huyo ni mtu aliyesalimika yani aliyeokoka kavuka huyo ni mtu aliyesalimika no fanaju musallamun kutakuwa na mtu aliyeokoka atakayepita katika njia hiyo kwa kusalimika bila kuguswa na chochote wa naju mahdushun na kutata, kutakuwa na yule atakayeokoka kuvuka lakini akiwa amekwaruzika kwaruzika, kwaruzika e mamzukun mahmushun aliyekuruzika kuruzika yani apita kwa shida wa makdusun fi nar jahannam lakini pia kutakuwepo na watu ambao watakao watakaosukumwa katika moto wa jahannam makdusun fi nar jahannam ambao hawatasalimika hata yamurra akhirahum yushabu sahban mpaka atapita mmoja wao mwisho kabisa akiwa anajivuta eh anajivuta yani hana uwezo tena wa kuweza kupita kama alivyopita wengine anakokotwa namna hiyo alhadith Allahumma inna nasaluka salama ewe Allah kasi tunakuomba salama ya kuvuka katika njia hiyo kwa kwa amani tuwe ni watu ambao tutakaovuka tu bila kuguswa na chochote na tuingie katika pepo yake subhanahu wa ta'ala اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل الله nakuomba tuingize peponi na uturuzuku yale ambayo atakayokuwa sababu ya kutuingiza peponi katika maneno na matendo kadhalika tunajikinga na kwa kwa wewe kuingia peponi na yale ambayo atakayo tukurubisha na huo moto katika maneno na matendo wa sallallahu alaihi wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillah